บุ๊กทูแปดสิบเซ็กซันเซ็กซันคำคุณศัพท์สามสฟัตลาร์อุชสฟัตอุชเธอมีสุนัขหนึ่งตัว onun bir köpeği var onun bir köpeği var สุนัขตัวใหญ่ köpek büyük köpek büyük เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว onun büyük bir köpeği var onun büyük bir köpeği var เธอมีบ้านหนึ่งหลัง onun bir evi var onun bir evi var บ้านหลังเล็ก ev küçük ev küçük เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง onun küçük bir evi var onun küçük bir evi var เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง o bir otelde kalıyor o bir otelde kalıyor โรงแรมราคาถูก otel ucuz otel ucuz เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก o ucuz bir otelde kalıyor o ucuz bir otelde kalıyor เขามีรถหนึ่งคัน onun bir arabası var onun bir arabası var รถราคาแพง araba pahalı araba pahalı เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน onun pahalı bir arabası var onun pahalı bir arabası var เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง o bir roman okuyor o bir roman okuyor นิยายน่าเบื่อ roman sıkıcı roman sıkıcı เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง o sıkıcı bir roman okuyor